Սարսանգի ջրամբարի շուրջ Ադրբեջանի հերթական աղմուկն անտեղի է։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Բաց դռների հյուրերն էին Խարվաճարցի դիպրոցականները։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովում սկսվել են 2016 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները։ Էրդողանի եւ նրա ահաբեկչական խմբավորումների տապալումը Սիրիայում տանում է դեպի Էրդողանի քաղաքական վաղճանը։ Դադարեցվել են թուրքական հոս գազատարի կառուցման շուրջ բանակցությունները։ Մոսկվան կշարունակի շփումներն Իրաքի եւ Սիրիայի քրդերի հետ։ Այսօր Ստամբուլում կներկայացվի Գերմանիայի պատասխանատվությունը հայոց ցեղասպանության մեջ գիրքը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Երեք նախագահ Բակո Սահակյանն Արցախի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության հետ հանդիպման ժամանակ պատասխանելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովի սոցիալական հանձնաշողովի կողմից ընդունված եւ արդեն վեհաշողովի լիագումարնիստի օրակարգում ներառված Սարսանգի ջրամբարի վերաբերյալ հակահայկական բանաձևի նախագծի վերաբերյալ հարցին մասնավորապես ասել է, որ այն ադրբեջանական կողմի հերթական ապարդյուն աղմուկն է։ Մենք բազմիցս տարբեր ձևաչափերում, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումների ժամանակ, քննարկում ենք Արցախի ջրային ռեսուրսների օգտագործման հարցը, կապված հարևան պետություններին տրամադրելուն։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի բարձրացրած աղմուկին, կասեմ, որ այն ազդեցիկ լինել չի կարող, քանի որ հիմնավորված չէ, ասել է նախագահը։ Անդրադառնալով Արցախյան կողմի ջանքերին, նախագահ Սահակյանն ասել է. «Մենք նամակ ենք ստացել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քարտուղարության գլխավոր տնօրեն Մարիո Մարտինսից, Սարսանգի ջրամբարի հարցով զեկուցող Միլիցա Մարկովիչի ԼՂՀ կայանալի կայցին աջակցելու խնդրանքով»։ Պատասխանամակում մենք նշել էինք, որ չնայած զեկույցի անվանման եւ նրա պատրաստման գործընթացի առնչությամբ մեր ունեցած լուրջ վերապահումներին ու նկատառումներին, ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստ են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վարժողովի հետ համագործակցությանը։ Միաժամանակ ընդգծվել է Սարսանգի ջրամբարի հարցի քաղաքականացման ցանկացած փորձի անթույլատրելիությունը, սակայն նրանք այդ նամակին չեն պատասխանել։ Նախագահի խոսքով հարցի նկատմամբ ունեցած Ղարաբաղյան կողմի մոտեցմանը համակարծիք են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ոչ մի զեկույց չի կարող մեզ համար ընդունելի լինել, եթե այն կառուցողական տարրեր չի պարունակում, ասել է Բակո Սահակյանը։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 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի ուղությամբ։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արցանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Այսօր Արցախի ազգային ժողովում սկսվել են 2016 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկումները, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Այսօր խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին, որին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ ներկայ էր գործադիր իշխանությունը, ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ներկայացրել է հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, որի համաձայն 2016 թվականին համախառը ներքին արդյունքը կաճի 8%-ով ընթացիկ տարվա համեմատությամբ եւ կկազմի 236.1 միլիարդ դրամ։ Բյուջեի նկարագիրը հետեւյալն է եկամուտների գծով 76 միլիարդ 175.5 միլիոն դրամ, ծախսերը 88 միլիարդ 946.8 միլիոն դրամ, դեֆիցիտը 2 միլիարդ 761.3 միլիոն դրամ։ Եկամուտների մի մասը գրեթե 38 միլիարդը սեփական եկամուտներն են, որից 34-ը հարկային եկամուտներն են ընդորում 2016-ին հարկային ոլորտում տեղգտած բարեփոխումների արդյունքում, որով նվազել են տույժ ու գանքները, եկամուտները կնվազեն գրեթե 1 միլիարդով։ Պետական բյուջեի ծախսերը մասնավորապես ավելացել են հետևյալ հոդվածներով։ Եկող տարվա աշխատավարձի ֆոնդը ավելին է 263.3 միլիոն դրամ։ Այդ այն դեպքում, Երբ որ մենք ունենք բնականոն աշխատավարձերի աճ 390 միլիոն, խոսքս ուժային կառույցների, ինչպես նաև քաղաքացիների ամեն տարվա ավելացումներ կա այդ ավելացումները ապահովելու։ Այս ուղղությամբ կառավարությունը օպտիմալացման արդյունքում 2016-ին կտնտեսի մոտ 800 միլիոն դրամ։ Իրական հատվածում ծախսերը փոփոխվել են չնչին տոկոսներով։ Այս տարվա համեմատությամբ 1.6%-ով աճել են գյուղատնտեսության ոլորտի ծախսերը։ Իդեպ Սպարտակ Թևոսյանը նշեց, որ բյուջեն 2016 թվականին նույնպես կունենա սոցիալական ուղղվածություն։ Բյուջեի ամբողջ գումարի 25%-ը սոցիալական ոլորտին է ուղղված։ Ինչպես նախորդ տարիներին որոշակի ծախսերի նախատեսված էլեկտրաէներգիայի սակագների սուբսիդա կառավարման համար կհատկացնենք 2 միլիարդ 370 միլիոն դրամ։ Դա ավելին է կան 15 թվականին հատկացրել ենք 5.6 տասնորդական տոկոսով, ինչպես գիտեք, գների փոփոխության հետևանքով բնակության սպառված էլեկտրոէներգիայի չափը ավելանում է, դա հետ միասին նաև այս փոխհատուցման գումարն է անվանում։ Սոցիալական հատվածի հատկացվող գումարը 21 միլիարդ 950.2 տասնորդական միլիոն դրամ է։ Թոշակների հետ կապված ասեմ, որ հունիսի 1-ից բարձրացած սպայական ազնագազմի եւ նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակների ապահովման համար 70.6 տասնորդական միլիոն դրամ ավելացում է նախատեսվում։ Հայերենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարի 35000 դրամ է եղել, այսուհետ կհատկացվի 50000 դրամ։ 2016 թվականին կառավարությունը սոցիալական ոլորտում նոր ծրագրեր է նախատեսել 20 միլիոն դրամի շրջանակներում, ինչպես նաև սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական հոգնության տրամադրման համար 5 միլիոն դրամ։ Առողջապահության համակարգին մենք գումարներ ենք հատկացնելու երկու տարին 5 միլիարդ 949.8 միլիոն դրամի չափով, դա 3.5%-ական տոկոսով ավելին է, քան 15 թվականին հատկացված գումարներ։ Առողջապահության ոլորտի ծախսերը նաև ավելացել են բուժման ուղեգրով հիվանդների ծախսերը փոխհատուցելու նպատակով, ինչպես նաև հանրապետական հիվանդանոցում նոր անգեոգրաֆիկ ծառայության համար։ Մնացած ոլորտներում ծախսերը ավելացել են 2-ից 4%-ների չափով։ 2016 թվականի բյուջեի նախագծի վերաբերյալ падգամավորների կողմից հնչած հարցերին կառավարության անդամները պարզաբանումներ են տվել։ Բելլալալայան այսօր Արցախի ազգային ժողովում դեկտեմբերի 1-ին բաց դռներ օրվա շրջանակներում հյուրընկալվել էին Խարվաճարի հիմնական դպրոցի մի խումբ աշակերտներ։ Առաջին անգամ կազմակերպված միջոցառման ընթացքում դպրոցականները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու օրենսդիր մարմնի պատմությանն ու կառուցվածքին, մշտական հանձնաժողովների ու падգամավորների գործունեությանը, ինչպես նաև հյուրընկալվել ազգային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում։ Ողջունելով աշակերտներին Աշոտ Ղուլյանն ամփոփ ներկայացրել է Հանրապետության օրենսդիր իշխանությանը, օրենսդրական գործընթացներին եւ խորհրդարանական գործնեության այլ ոլորտներին վերաբերող տեղեկություններ եւ պատասխանել դպրոցականների հարցերին։ Խորհրդարանի նախագահն ընդգծել է, որ բազդերներ սրագրի շրջանակներում հետագայում եւս Արցախի տարբեր հատվածներում ապրող դպրոցականներ ու սոցիալական այլ խմբերի ներկայացուցիչներ ազգային ժողովում հյուրընկալվելու եւ հանրապետության օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին ծանոթանալու հնարավորություն կունենան։ Ազգային ժողովում շրջայցից հետո Խարվաճարի դպրոցականներն այցելել են Ստեփանակերտի հուշահամալիր, մենք ենք մեր սարերը հուշակոթող եւ մասնակցել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների նրանց պատվին կազմակերպված մշակութային միջոցառմանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը հրապարակել է այն մթերքների ցանկը, որոնք այլևս չի ներմուծելու Թուրքիայից։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հայտարարել է, որ այժմ հանրապետությունում կան բավարար քանակությամբ թարմ պտուղ բանջարեղեն, այդ թվում խաղող, խնձոր, կաղամ, ծաղկակաղամ, բազուկ, կարտոֆիլ, գազար, ինչպես նաև ջերմոցային արտադրանք, որոնք կարող են արտահանվել ռուսական շուկա։ Նախարարն ընդգծել է, որ հայ արտադրողներն ունեն հնարավորություն ավելացնելու արտահանվող գյուղը թերքի ծավալները եւ հորդորել է այս ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել։ Գյուղնախարարը հայտնել է, որ այժմ խոշոր արտահանողները տրանսպորտային միջոցներն ավելացնելու քայլեր են ձեռնարկում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չեխական հերոստալիքին տված հարցազրույցում նշել է, որ ֆինանսները եւ զենքը ԱԲԿ-ների համար գալիս են հիմնականում Թուրքիայի միջոցով, Սաուդյան Արաբիայի եւ Քաթարի աջակցությամբ։ Նա նաև նշել է, որ ԱԲԿ-ության դեմ պայքարին Ռուսաստանի մասնակցությունն է միայն ստիպել իսլամական պետություն խմբավորմանը նահանջել։ Ասադը պատմել է նաև, որ Դամասկոսը բանակցություններ է վարում միաժամանակ քաղաքական ընդդիմության եւ զինված խմբավորումների հետ, վերջիններիս համաներում խոստանալով զենքը հանձնելուց հետո։ Սիրիայի նախագահն ընդգծել է, որ սիրիական իրական ընդդիմությունը պետք է ստեղծվի Սիրիայում, այլ ոչ թե ձևավորվի արտերկրում։ Սիրիայի առաջնորդը նշել է, որ ինքը պատրաստ է հեռանալ նախագահի պաշտոնից, եթե սիրիացիները չքվեարկեն իր օկտին ընտրություններում, սակայն այժմ պատերազմի թեժ պահին չի լքի այդ պաշտոնը։ Ասադը անդրադարձել է նաև Թուրքիայի կողմից ռուսական Su-24 ռազմական ութանավի կործանմանը այս հարցի շուրջ ներկայացնելով իր տեսակետը։ Նրա կարծիքով թուրքական օթուժի գործողությունները պայմանավորված էին այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի անհանդուրժողականությամբ առայն, որ Ռուսաստանը միջամտում է սիրիական հակամարտությանը։ Ասադի խոսքով Էրդողանի նյարդերը չդիմացան, տեղի տվեցին, քանի որ Ռուսաստանի միջամտության արդյունքում խախտվեց ուժերի հավասարակշռությունը։ Էրդողանի եւ նրա ահաբեկչական խմբավորումների տապալումը Սիրիայում տանում է դեպի Էրդողանի քաղաքական վախճանը։ Ահաբեկիչների դեմ պատերազմը շարունակվում է եւ Ռուսաստանի տրամադրած աջակցությունն ել ավելի կուժեղանա, նշել է Ասադը։ Նախագահը նաև հավելել է, որ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը ֆինանսական միջոցներ, զենք ու նոր հավաքագրած գրոհայիններ է ստանում հիմնականում Թուրքիայի տարածքով, Սաուդյան Արաբիայի եւ Քաթարի անմիջական աջակցությամբ։ Ասադը վստահություն է հայտնել, որ ահաբեկիչներին հաղթելու համար անհրաժեշտ է վերջնականապես փակել այդ ուղիները։ Ռուսաստանը դադարեցրել է Թուրքիայի հետ բանակցությունները թուրքական հոսք գազատարի եւ ակույու ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման ծրագրերի շուրջ։ Բանակցությունները թուրքական հոսքի շուրջ դադարեցված են։ Ակույու ԱԵԿ-ի կառուցման ծրագիրը նույնպես, ասել է աղբյուրը։ Վերջինս մասնավորեցրել է, որ ռուսական գազի մատակարարումները էմբարգոյի տակ չեն հայտնվի եւ կիրականացվեն պայմանագրի համաձայն։ Մոսկվան կշարունակի շփումներն Իրաքի եւ Սիրիայի քրդերի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի Մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի գծով հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Բոգդանովը։ Մենք փոխհմբռնում ունենք, որ քրդերը պետք է ներկայացված լինեն Սիրիայում ընդդիմության համախմբման հայրենասիրական հարթակի վրա, այնպես որ կաշխատենք նաեւ առաջիկայում, ասել է Բոգդանովը։ Նոյեմբերի 25-ին քրդական ժողովրդավարական միություն կուսակցության առաջնորդ Սալիհ Մուսլիմը հայտարարեց, որ Սիրիա բնակ քրդերը պատրաստ են փոխգործակցել Ռուսաստանի հետ Սիրիայում ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մինչ Սիրիայում ռազմաօթային գործողության մեկնարկը հայտարարել է, որ Բաշար Ասադի ուժերից եւ քուրդ աշխարազորայիններից բացի ոչ ոք չի պայքարում ահաբեկիչների դեմ Սիրիայում։ Իսրայելը բարբերաբար ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայի տարածքում, հայտարարել է երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք Սիրիայում գործողություններ ենք իրականացնում կանխելու համար այդ երկրի վերածումն Իսրայելի հետ պատերազմի ճակատի, ասել է Նեթանյահուն։ Նա նաև հայտարարել է, որ հիմնական ուշադրությունն Իսրայելը դարձնում է հակաահաբեկչական արևմտյան կոալիցիայի ու ռուս զինվորականների միջև պատահական բախումը կանխելուն։ Մենք նաև գործողություններ ենք իրականացնում եւս մի ահաբեկչական ճակատի դեմ, որն Իրանը փորձում է բացել Գոլանի բարձունքներում, նպատակ ունենալով խանգարել Լիբանանի տարածքից դեպի Սիրիա զինատեսակների փոխանցմանը, եւ մենք կշարունակենք դա անել, ասել է նա. Զարմանալի զուգադիպությամբ Ռուսաստանը նոյեմբերի 19-ին Սիրիայում Թուրքիայի հետ սահմանին իբր իսլամական պետությանը պատկանող նավթի տանկերները ոչնչացրեց, որից 5 օր հետո Թուրքիան խոցեց ռուսական օթանավը։ Նման հայտարարություն է արել Թուրքիայի խորհրդարանում ժողովրդահանրապետական կուսակցության падգամավոր Էրեն Էրդեմը։ Թուրքիայի խորհրդարանում Էրեն Էրդեմը հարցադրում է ուղղել Թուրքիայի էներգետիկայի նորանշանակ նախարար Էրդողանի փեսա Բերատ Ալբայրակին, հետաքրքրվելով թե արդյոք նրան են պատկանում այն տանկերները, որոնք Սիրիայում իսլամական պետության նավթը տեղափոխելու համար ոչնչացրեց Ռուսաստանը։ Իրականություն է, որ այդ տանկերները Թուրքիայից էին գնացել եւ ՆԱԹ-ը էին տեղափոխում։ Ռուսաստանը հարվածեց դրանց, քանի որ տեղեկություն ուներ, որ դրանք պատկանում են իսլամական պետությանը։ Վստահելի աղբյուրներից տեղեկություն եմ ստացել, որ այդ 500 տանկերները պատկանում են Ալբայրակի ընտանիքին, ասել է թուրք պատգամավորն իր հարցադրման մեջ։ Գերմանացի լրագրող գրող Յուրգեն Գոտշլիգն այսօր Ստամբուլում կներկայացնի իր Գերմանիայի պատասխանատվությունը հայոց ցեղասպանության մեջ գիրքը։ Թուրքական դեմոկրատ հաբեր լրատվական կայքը տեղեկացնում է, որ գրքի շնորհանդեսի ժամանակ գրողահատվածներ կկարդա գրքից, ապա կպատասխանի ներկաների հարցերին։ Գիրքը ներկայացնում է, թե ինչպես Գերմանիան, որը ցանկանում էր առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ իր տիրապետությունը հաստատել արևելքում, Թուրքիային ներքաշեց պատերազմի մեջ։ Կայսրության բանակում ծառայող գերմանացի զինվորները հայերին լրտես եւ դավաճան էին համարում։ Իսկ երբ հայերի բռնի տեղափոխությունը ցեղասպանության վերածվեց, գերմանական կառավարությունը գտավ, որ միլիոնավոր մարդկանց կոտորածը դաժան, սակայն արդյունավետ մեթոդ է։ Ըստ հեղինակի Գերմանիան անտեսել է հայերի դեմ կատարվող վայրագությունների վերաբերյալ դիվանագետների եւ հոգեորականների մտահոգությունները։ Յուրգեն Գոտշլիգը գիրքը գրելիս այցելել է այն վայրերը, որտեղ տեղի են ունեցել դեպքերը, հանդիպել է ցեղասպանության զոհերի հարազատների հետ, ուսումնասիրել է գերմանական եւ թուրքական արխիվները։ Գերմանիայի Օբերհաուզեն քաղաքի դրամատիկական թատրոնում դեկտեմբերի 3-ին կկայանա հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հիշատակի երեկո, որի ժամանակ կհնչեն համաշխարհային գրականության, երաժշտության ստեղծագործություններ, ինչպես նաև կկայանա լուսանկարիչ Էնդի Սպուրայի ֆոտոցուցադրությունը։ Օբերհաուզենի թատրոնի անսամբլի մենակատար Հարթմուտ Շտանկեն հիշեցնում է 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության մասին, ընդգծելով, որ այդ իրադարձությունները մինչ օրս Թուրքիայում արգելված է ցեղասպանություն կոչել։ Շտանկեն օրինակ է բերում Ֆրանսիային, որտեղ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը շղթելու համար տուգանք է սահմանված։ Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված երեկոյի ընթացքում շտանկեն հատվածները կարդալու Ֆրանց Վերֆելի Մուսա Լեռան 40 օրը վեպից։ Երեկոյի մյուս հատվածը նվիրված է երիտասարդ լուսանկարիչ Էնդի Սփուրայի ցուցահանդեսին, որը կոչվում է Հետքերի որոնում Արարատի եւ Վանալաճի միջև։ Thank you Իրանի Մեջլիսի պատգամավոր Էբրահիմ Նեքուն տեղի ունեցած մամլոասուլիսի ժամանակ դատապարտելով օրերս Ադրբեջանի Նարդարանավանում տեղի ունեցած արյունալի բախումը զոհվել է 5 հավատացյալ եւ 2 ոստիկան, պահանջել է անհապաղ դադարեցնել ադրբեջանցի շիաների հանդեպ կիրառվող բռնաճնշումներն ու ձերբակալել մեղավորներին։ Իրանցի խորհրդարանականը հայտարարել է, որ Իրանում չպետք է անդարբեր մնան Ադրբեջանում ստեղծված այդ մեծ ճգնաժամի նկատմամբ։ Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում հաստատված հարաբերական անդորը կրկին խախտվեց, ինչը նշանակում է, որ որքան էլ կողմերը փորձեն ներկայացնել, թե երկկողմ հարաբերությունները զարգանում են բնականոն ընթացքով, սակայն կան հարցեր, որոնք իրանական կողմի համար խիստ զգայուն են։ Մի քանի օր առաջ, երբ Իրանի թյուրքալեզու բնակչության մի հատվածը բողոքի ցույցեր էր անցկացնում, կապված Իրանական պետական հերոստատեսությամբ հերարցակվող հումորային հաղորդման հետ, որը վիրավորել էր ատրպատականցիների արժանապատվությունը, Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի որոշ պատգամավորներ, իշխանությունների ուղակի եւ անուղակի աջակցությամբ գործող շրջանակները, նրանց ենթակայությամբ գործող կայքերը կրկին սկսեցին միջամտել Իրանի ներքին գործերին, շրջանառության մեջ տնելով Իրանի 35 միլիոն ադրբեջանցի եւ հարավային ադրբեջան տերմինները։ Եվ ահա, մեծամասամբ կովկասյան պարսիկներով թաթեր բնակեցված Նարդարանում տեղի ունեցած արյունալի բախումից հետո Իրանն անցնում է հակահարձակման։ Բացի վերոնշյալ Իրանցի падգամավորից Ադրբեջանի հասցեին խիստ քննադատական հայտարարությամբ հանդես եկան արևելյան ատրպատական եւ արդաբիլ նահանգներում Իրանի հոգեվոր առաջնորդի ներկայացուցիչներ Այաթոլլա Մոջահեդ Շաբեսթարին, Այաթոլա Սեյեդ Հասան Ամելին եւ Իրանի Մեջլիսի ազգային անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Մանսուր Հաղիղատփուրը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ տեղումներ ձյան տեսքով, վարկյանում 5-ից 7 մետր արագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Հնարավոր է քամու ուժգնացում մինչև 20-ից 25 մետր արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցելսիուսը 0-ից 3 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։